Gözü çıksın yan bakanın Ahmet'ime, Ahmet'ime Gözü çıksın yan bakanın Ahmet'ime, Ahmet'ime Canı çıksın kaş çatanın Ahmet'ime, Ahmet'ime Canı çıksın kaş çatanın Ahmet'ime, Ahmet'ime Yusuf ile Yahya onur gökyüzünde Mahya onur Yusuf ile Yahya onur gökyüzünde Mahya olur Arka çıkan İhya onur. Ahmedime, Ahmedime Arka çıkan ihya olur Ahmedime, Ahmedime İnanmayan olabilir Rabıtayla olabilir. inanmayan olabilir. Rabıtayla sorabilir. Mehmet Baba cevap verir. inanmayan kendi bilir. Mehmet Baba cevap verir inanmayan kendi bilir Rabıtada bunu gören cemaate etsin beyan Zabıtada bunu gören cemaate etsin beyan Başkasından duyan bilen hep anlatsın ayan beyan başkasından duyan bilen hep anlatsın ayan beyan kınamayın zemmetmeyin yanlıştadır zannetmeyin Kınamayın, zemmetmeyin, yanlış tadır zannetmeyin. Eğri bürün söz etmeyin, Ahmet'ime, Ahmet'ime, eğri bürün etmeyin Ahmedime, Ahmedime Kerametler burada kalır Varsa amel seni bulur Kerametler burada kalır Varsa amel seni bulur Karşı duran zelil olur Ahmet'ime Ahmet'ime Karşı duran senin olur Ahmet'ime Ahmet'ime Yaptıkların sana yete bu amelle ömrün bite yaptıkların sana yete bu amelle ömrün biter Allah her dem yardım ede Ahmedime Ahmedime Allah her dem yardım ede Ahmedime Ahmedime. Karşısında selam durun bu sözümü haber verin Karşısında selam durun bu sözümü haber verin Görürseniz selam deyin Ahmedime, Ahmedime, görürseniz selam deyin. Ahmedime, Ahmetime Ahmet'in sözü niyazı arar bende her dem razı Ahmet'in sözü niyazı arar bende her dem razı bahar olan kış yazı Ahmet'ime Ahmet'ime Bahar ola, kış yazın Ahmet'ime, Ahmet'ime onun sözü benim sözüm, benim sözüm, onun sözü, onun sözü, benim sözüm, benim sözüm, onun sözü. Ben yazdırdım iş bu sözü. ahmedime ahmedime ben yazdırdım iş bu sözü. Ahmedime, Ahmedime.